Církev se od počátku snažila, aby se věroučná formace jejich dětí zaměřovala na základní pravdy vykládané jasně, aby se nestracil čas a předcházelo se vzniku bludu, které by se mohly rozšířit hlasaním nepodložených domněnek nebo teorií stojících na okraji víry. to? Apostol Paweł Timotejowi pisze, gdyż i sem odcházel do Makedonie, prosil sem aby abys dále zůstal w Efezu, učil jisté lidi, że si nemají takim innym uczeniem, a że se nemají zabývat bajemi a koneč, rodokmeny. Protože takowe wieci dávají i spisze k rozepřím, než aby to było na prospiech Bożiego planu spasy, zalożonemu na wierze. Papież Jan Paweł II we swym komentarzy k to urywku z pisma wyzywa wszechnych, do se i formacji druhych, aby nie uwadzili do pochybności dusze dzieci, a młodych ludzi doczesnymi teoriami, zbytecznymi problemy, a neplodnymi dyskusjami. Také dnes bují mezi pšenicí mnoha koukolů, falešných nauk. Rozklas, televize, literatura i są mocnymi komunikacyjnymi prostředky, które mogą sloužit k dobru i ke zlu. Przyjrzy takie bludy, które przyjmą czy nie przyjmą, na katolickie uczenie w oblasti wiry a mrawu. Jakoż to chrześcijanie se nie możemy poważować za immunni vůči takové nakáze této rozsáhlé epidemie, která nás sužuje. Ve srovnání s obdobím, kdy Paweł napsal tato razna doporučení, těchto hlasatelů falešnych bludu przybyło. I przez czasowy odstup i są apostolowa upozornieni stale aktualni. Ci, kdo se proglasují za učitele, a wszak nauczy prawdy wiry, ale jen swe osobni teorie, które zasewali pochybności nebo no matki, представує про вірці несмірне небезпечі. Віра ma większą cenę niż cokolwiek innego. Ten to soubor prawd przedawanych z pokoleni na pokoleni není plodem lidské wynalezawości a myśleni, jakby se mohlo zdać, ale pochází od Boha. Proto povšechne, gdy są niewierni jeho uczeni, platí slova, která hospodin vkládá do ust proroka Jeremiaše. Dvoj zlo spáchal mój lid. Opustili mne zdroj żywych wod, aby te salisi cisterny rozpukane, jeż wodu nie udrzy. Proto je trzeba rozchodnie odmitać bludy, aby wracać argumenty tych, kdo je czyży. Pokud si uvědomujeme, že víra je poklad nesmírné hodnoty, musíme používat potřebné prostředky k tomu, abychom ji v sobě i v druhých uchowali, a abychom ji na nejwyż zodpowiednie przedawali tiem, którzy są nam určitym sposobem zwierzeni. Swaty Jan Paweł II uczył dalej, prawym chlastatelem Ewangelia je ten, kdo stále hledá pravdu i za cenu osobního odříkání a utrpení, aby že tuto pravdu má předávat i ostatním. Nikdy pravdu nezrazuje a nepřekračuje, aby se lidem více líbila, aby je udivovala a aby nad ní žasli, anebo aby se jim zdala něčím originálním, či snad, aby tak stavil sam sebe do popředí. Je trzeba získavat dobrou formáci, abychom lépe poznávali Boha a zároveň jej dávali poznat druhým. Abychom se vyhnuli nakaze tolika falešnych nauk, które na nas dennodennie ze wszech stron dolehají. Zopakowani se prawd schrnutych, a jednodusze wyświetlenych w katechizmu, może welmi piet i nam, i gdyż obdobi dziectwi, a można i Do dospívaní máme už za sebou. Nestačí si však tyto základní myšlenky, které jsme se kdysi naučili pouze opakovat. Protože tak, jako člověk postupně roste s věkem a rozvíjí svoji kulturu života, poznamenával Jan Pavel II, objevily se nové otázky a nová potřeba vidět věci jasně a zřetelně. Proto je nutné zodpovědně hledat důvody pro svou vlastní křesťanskou víru. Jestliže si plně neuvědomíme a patřičně nepochopíme, v co máme věřit a z jakého důvodu, pak se vše může kdykoliv katastrofálně sroutit. Nauka dodává životu světlo a křesťanský život zase uspůsobuje srdce k tomu, aby mohlo stále hlouběji poznawać Boha. Bez wierności nauce nelze być wierny mistrowi. Proto czym więcej dokażemy poznać Boha, tym snadniej lze praktykować zbożność, a setkawać się z Chrystem. On od nas neustale żada odpowiedzi rozumu na wszechny prawdy, który nam bez swe ustawiczne lasce zjawił. Nejde wszak jen o teoretyczne poznanie. Musimy żyć podle lewiry, którą wyznawamy. Svata Terezja z Lizie modlila se O mój Boże, rada Ci chci naslouchat. Prosim, odpowiedz mi, gdyż Ci pokornie rzekam, co je prawda. Uczyń, abych widziała wieci tak, jak są, aby mi nic nie chazelo opisek do oczu.” Amen.